Não, tá tudo combinado. Os meninos da Rocha vai estar tá lá. Não tem problema que hoje é terça, não. Vai estar tá lá. Dentro de 15 dias tá tudo lá a mercadoria que eu falei pra você. É! é amém. Tá fazendo uma oração aqui, inclusive coloquei o nome do Senhor. Hoje ainda é terça-feira, já tá começando. Hoje ainda é terça-feira, já tô na balada. terça-feira pensei que não ia rolar Me assustei, o trem tava bombar Será que amanhã ninguém vai trabalhar? Ou eu tô sabendo que amanhã é feriado Será que amanhã ninguém vai trabalhar? Ou eu tô sabendo que amanhã é feriado Mas se não for de ressaca eu vou O patrão de cara feia, a noitada começou Mas a semana só tá começando De terça a domingo eu já tô invernando Nessa vida eu vim de férias, ninguém me dita regras. Tá boa, eu já tô tonto, o meu nome é pronto. Foi nessa vida eu vim de férias, ninguém me dita regras. Tá boa, eu já tô tonto, o meu nome é pronto. Hoje ainda é terça-feira, já tá começando. Hoje ainda é terça-feira, já tô lancei na segunda mesmo, terça-feira eu vou farrear, encher a cara de cachaça com meu parceiro. Oh, tem! Na terça-feira pensei que não ia rolar, me assustei, o trem tava bombado. Será que amanhã ninguém vai trabalhar? Olá, tô sabendo que amanhã é feriado Mas se não for de ressaca eu vou O patrão de cara feia, a noitada começou Mas a semana só tá começando De terça a domingo eu já tô invernando de férias, ninguém me dita regras. Acabou, tá eu já tô pronto, o meu nome é pronto. Foi nessa vida eu vim de férias, ninguém me dita regras. Acabou, tá eu já tô pronto, o meu nome é pronto. Hoje ainda é terça-feira, já tá começando. Hoje ainda é terça-feira, já tô na balada bebendo e voando. Vamos tomar mais uma, Zé né, Neto. Hoje ainda é terça mesmo